Նախորդին կայացել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստը կապված Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի հետ։ Հայաստանի դիմումի հիման վրա կայացած նիստը դիվանագիտական դաշտում հիմնականում գնահատում են դրական, հաշվի առնելով խնդրի միջազգայնացումը։ Քաղաքագետ Արմինե Անտոնյանը Արցախ լրատվականի հետ զրույցում նկատում է, գրեթե բոլոր երկրներն այս անգամ հասարակական կոչեր են հղել Ադրբեջանին, ինչը հայկական կողմը կարող է համարել դիվանագիտական ձեռքբերում։ Կարևոր է արձանագրել, որ առնվազն հայտարարությունների մակարդակում Ադրբեջանի գործողությունները գործողությունները ելույթների մեծամասնությամբ հասցեական գնահատականների արժանացան։ Մեծ մասում հնչեցին հստակ թեզեր ռազմական ճանապարհով խնդիրը լուծելու անընդունելիության մասին։ Կարևոր է փաստել նաև, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր 5 մշտական անդամները հստակ կոչերով հանդես եկան Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակելու մասին։ Ըստ քաղաքագետի ոչ միանշանակ, բայց դրական կարելի է գնահատել խնդրի միջազգայնացումը։ Ինչու եմ ասում ոչ միանշանակ, որովհետև արկա Ռուսաստան, Արևմուտք, Հակասությունները եւս կարող են իրենց բացասական ազդեցությունը ունենալ, բայց ընդհանուր առմամբ այո կարելի է դրական գնահատել, որ խնդիրը այնուամենայնիվ միջազգայինացվեց։ Մասնագետը նկատում է Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչի խոսքում միջանցքի ապաշրջափակման մասին կոչ թեև հնչեց, սակայն հասարակական քննադատություններ ցավոք չտեսանք։ Որոշակի լողոզված ձևակերպումներ կային ՌԴ ներկայացուցչի ելույթի մեջ, հայտարարություն արվեց Լաչինի միջանցքով տեղաշարժվելու հնարավորության վերականգնման անհրաժեշտության մասին, բայց բայց հասցեական քննադատություն Ադրբեջանի մասին փաստորեն այս իմաստով չհնչեց։ Անկամ նշվեց Միջանցքի մասնակիցած լինելու մասին, ինչը գիտենք, որ իրականությանը չի համապատասխանում։ Փորձագետը միանշանակ դրական է գնահատում փաստը, որ նիստի ժամանակ հստակ շեշտադրվել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման կարևորության հարց, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունների շարունակման անհրաժեշտությունը, որն Ադրբեջանը մերժում է կարգավիճակի հարցը համարելով փակված։ Անտոնյանը Հայաստանի ԱԳՆ-ի աշխատանքը նույնպես ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում։ Կարծում է հայկական դիվանագիտական կորպուսը ճիշտ թեզերով է հանդես եկել։ Բաց թողումները մասնագետը հիմնականում վերագրում է ցեղասպանության վտանգի մասին պնդումներում իրավական հիմնավորումներին։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ ունենք 15 թիվ եւ երբ մենք խոսում ենք ցեղասպանության վտանգից, ապա դա կարող է թյուր ընկալում ունենալ, որ հայերն են, ովքեր միշտ սիրում են խոսել ցեղասպանությունից։ Ոստի մենք պարտավոր ենք այս մասով մաքսիմում գրագետ եւ հիմնավոր ներկայանալ, հողում անել օրինակ հենց մակի կողմ կողմից ընդունված ցեղասպանությունների կանխարգելման կոնվենցիայի դրույթներին։ Ինչ համար որոշակի անհասկանալի զգուշություն կար այս հարցում։ Ըստ քաղաքագետի հայկական կողմը պետք է հետևողական լինի հնչած կոչերի հիման վրա հստակ գործնական մեխանիզմներ ձևավորելու ուղղությամբ։ Հակառակ դեպքում, եթե անգամ հիմա մենք ունենանք իրավիճակային լուծում, ապա 1-2 ամիս անց կարող ենք կանգնել նույն մարտահրավերների առաջ։ Սոֆիա Հակոբյան, Արցախ լրատվական։